ito gawin natin uh, habang sineset up yung recording <laughs> pwede po ba tayong tumayo lahat at maki-high five tayo sa limang kapatid natin sa Panginoon okay sige po let's all stand at maki-high five tayo sabi mo sa kanya uh, natutuwa ako na makita ka ngayon amen come on just high five po kayong na-miss na preaching, you can go to Facebook Great Life. Lahat po ng lahat po ng preaching every Sunday and even on Thursday is recorded at napopost po doon. Okay? At kung hindi niyo naman kung may sakit naman kayo, hopefully hindi nga mag- matuloy. <laughs> Pwede po kayong uh, manood ng live through our live streaming. Okay, every Sunday ginagawa po natin ito uh, para matrain po natin yung mga tao po natin na nasa abroad from Canada, Qatar, and even in Saudi Arabia. Okay? We are doing this. Amen po ba? Kaya, para hindi nyo po ma-miss, we will use technology to, to, to train ourselves para wala pong dahilan. Amen. Okay, so ready na tayo. Praise the Lord. By the way, uh, ang lakas ng loob namin na mag-imbita <laughs> on, on Wednesday, uh, mayroon pong graduation dito ng Academia Pristancia. You are invited. Uh, may libre pong dinner. Okay, kung gusto niyo pong pumunta rito, manood, you're welcome. Okay? Makikita nyo, ibabaguhin po namin lahat itong decorations dito sa harap. You see, pinahanda na nga namin ng lights. <laughs> Para naman, makita po natin mabuti sarili natin sa video at saka sa mga camera. Okay? So the title of my message today, are you ready? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Uh, the title of my message today is Ang Paghahanap ang paghahanap. <laughs> Last time, the title is Subok ka ba? <laughs> ang galing ano. This time naman ay tungkol ito sa paghahanap. At ito po ang opening statement na sasabihin ko, whatever you seek, you will find. Ano man ang hinahanap mo, okay, yan ang mapapala mo. <laughs> okay, no? Kung ano hinahanap mo, mapapala mo. Diyan Pangasinan, noon to'y hahanapan mo, si kato'y nagunggunam. <laughs> Amen ba? Amen ba? Okay? Totoo po yan. That's a, that's a biblical principle. Whatever you seek, you will surely find it. And then, sa Pangasinan, maganda yung sa Pangasinan eh. Noon, to'y aanapon mo, si Katoy, nagungunam. Kaya sabihin mo sa katabi mo, asikasuhin mo yung hinahanap mo, ha? Okay? Di po ba? Now, uh, ganito, yung word na paghahanap sa English is seek, hanapin. Ganito po yung larawan ng paghahanap. In, in Luke chapter 15, verse 8 to 10, uh, ah, bilisan ko lang to, mayroon po isang babae na mayroon po siyang sampung silver, sampung uh, coin silver, nawala niya po yung isa. Tapos nung nawala niya, hinalugrog niya yung buong bahay hanggang mahanap niya yung isa. Isa niyang coin silver. Sino nasubukan na dito yung, yung bibili ka, tapos kulang na yung pera mo ng piso, dalawang piso. Tapos ang gagawin mo, sige, hahanapin mo lang, sa kama, itataas mo yung mga kwan, pati yung mga magandang pagkaayos na damit. Ah, ah, ah. guguluhin mo para lang makahanap ng piso sa dalawang piso. <laughs> Yun ay kasi naghahanap. Ganun yung naghahanap. Ganun din ang ginawa nitong babae. Sabi niya, the kingdom of God, sabi ni Jesus, is like a woman who has ten silver coins. Nawala niya yung isa. So anong ginawa niya? Hinanap niya ito. Hinalugog niya yung buong bahay. At guess what? Nung nahanap niya, grabe ano? Coin lang ito. Sabi niya, let's celebrate! <laughs> Dahil nahanap ako. O kaya, yes! Makakabili ako! Tama-tama lang yung pera ko! Diba? Pagdating mo doon eh, <laughs> tumaas na pala yung binibili mo, kulang pa ka pa rin ng piso. Naku! <laughs> okay? So, Today, we will talk about, about the word seeking. Okay? Now, let's turn our Bible now. Ito po yung verse po natin today about seeking. In, in John chapter 6, verse 26 to 40. Mahaba-haba po ito, kaya mas maganda kung may sarili kayong Bible. And read with me. Okay? Verse 26 ng John chapter 6. Jesus answered them and said, Truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Okay? Napakaganda. Very good, bro. Jesus answered, I assure you, you are looking for me, not because you saw the sign, but because you ate the loaves and were filled. Anong sinasabi dito? Hinahanap niyo ako. Sabi niya sa mga tao, sabi ni Jesus, ah, hinahanap niyo ako hindi dahil gusto niyo yung ginagawa ko. Hinahanap niyo ako dahil nabusog kayo. <laughs> Kasi ito po yung pagkatap ang kwento nito, bago po yan, si Jesus nagpakain po siya. The miracle, yung pinakain po niya ng liman libo. So, Nung naka, na, napakain sila, aba, bigla nilang hinahanap si Jesus. Okay? But they start to seek Jesus. Kaya, pero ibang klase yung motive nila. Their motive was para sila ay makakain. Sino dito, sino dito laging nagsisik ng punsyaan? <laughs> okay parang, parang para, pag may punsyahan, lagi ka andun na ah. Okay? Huwag naman, kapatid. <laughs> ganun din ang, ah, ganun din ang attitude nila. And in verse 27, bilisan po natin, sabi niya dito, sige nga, o nga ya, don't work, listen na, don't work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life which the Son of Man will give you because God the Father has set His seal approval on Him. Sabi niya dito, don't work. Huwag ka daw magtrabaho lang para sa makakain na pang physical. But rather, work, sabi ng Panginoon, magtrabaho ka, trabahuin mo yung yung mapapala mo yung sa eternal life. Ang galing ano? So let's go. Babasahin ko lang ng mabilis. Therefore they said to him, What shall we do? Anong gagawin namin so that we will work the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, but this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, What then do you do for a sign so that we may see and believe you? What work do you perform? Verse 31, Our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given them the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Then they may said to him, Lord, always give us this bread. Verse 35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Verse 36, But I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. All the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will certainly not cast away and verse 39. This is the will of him who sent me, that all that all of that he has given me I lose nothing, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last days. Can we have a short prayer? Lord, it is our desire, and Lord, to seek you, Panginoon Lord, we want to seek you with our heart. And Lord, tonight, tonight, this morning, O oh God, may we find you, God. Satisfy our hunger, Lord God, for you, God. Satisfy our hunger. And Lord, even our thirst for you, may we be filled as we thirst for you, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige pa, palapakan ang Panginoon. Okay. Tingin mo yung katabi mo. Ano hinahanap mo? may hinahanap ka ba? Di ba? Sino dito naghahanap ng kasagutan sa buhay? Ako lang ba? <laughs> Parang, di ba? Alam mo, ang isang pinakamalaking kinita na libro, yung libro ni Rick Warren. Kung hindi niyo pa nababasa yon, basahin niyo please. The Purpose Driven Life. Kung nabasa niyo na, maganda, basahin niyo ulit. Mura lang po yun. I think nasa 200 plus lang yun. You can buy it sa... Magpunta po kayo ng mall, you can buy that book. Okay? Uh, isa yun sa most read book besides the Bible this sa sa, di, sa dekadang ito. The purpose-driven life. Napakaganda po yun. Okay? But why, bakit, bakit so effective yung libro na yun? Kasi nandoon eh yung tanong doon napakaganda eh. What on earth I am here for? Bakit nga ba ako andito sa buhay na ito? So kung, kung hindi niyo pa alam yung tanong kung bakit andito kayo, magbasa kayo. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na lang. Okay? <laughs> Kasi 40 days pa yun eh. 40 days reading yun eh. Anyway, why do people seek Jesus? Bakit ang mga tao hinahanap ang Diyos? sigurado ako, bakit nga ba ang tao ay hinahanap ang Diyos? Naghahanap ng kasagutan sa buhay. People seek God because they want answer. Amen po ba? Gusto nilang kasagutan sa buhay nila. Talagang, lalo na pag, wala, pag, pag mag-isa ka na lang, wala na yung mga wala ka na sa harap ng internet, wala ka na harap sa television at mag-isa ka na lang, nagmumuni-muni ka, lagi mong iisipin, sigurado ako, Lord, ano ba talaga ang buhay? Kaya minsan, ang ginagawa na lang ng kabataan, ayaw nilang, ayaw nilang efface yung realidad na yan. Kaya ang ginagawa, they, they soak themselves through through their gadgets, through internet, through television, everything they can lay hands on the, on it. Why? Because they do not know the answer. Amen. Pero ang magandang tanong, palitan ko yung tanong eh. May isang napakagandang tanong na talagang kanina nung, nung sabi ko, oo nga, no? Uh, naghanap sila ng kasagutan sa buhay. Pero ang tanong ko ito, ano ba sa'yo ang buhay? Para sa'yo, ano ba ang buhay, kapatid? Talaga, pag, pag ma-define mo yung buhay na yan, mahahanap mo, masisimplify mo yung kasagutan. Amen. Eh, yung binasa natin, para sa kanila, yung buhay nila ay tungkol sa pagkain. Sino dito ang parating niyang inaalaala ay ang makakain niya? Come on. Kada tapos mo lang kumain ng almusal, iniisip mo na naman, ano kaya kakainin namin mamayang hapon? Hindi ba kayo nagtataka? Tapos mamaya, pagkatapos mo magluto ng hapunan, mamayang gabi kaya, ano kaya magandang ihanda? <laughs> Totoo, di ba? Sa, paano makikita na parating pagkain ang iniisip mo? Nakikita sa? Nakikita sa? <laughs> okay. But anyway, minsan, listen. Ang buhay sa'yo, makinig kayo ha, ah, ang tingin mo sa buhay ay masishape yan sa mga paniniwala mo. Kaya kung ang paniniwala mo ay parati tungkol sa pagkain, para sa'yo ang buhay ay tungkol sa pagkain. Okay? Isa pa. Yung mga iba, ang buhay para sa kanila ay yung mabibili nila. Noon tumay na sa liuda, yalanan. Di ba? Para ba nangyayari sa kanila, uh, hindi sila mapakali pag hindi nila mabili yung gusto nila. Di ba? Totoo, true, di ba? Parang ang buhay, okay, ay tungkol sa mabili mo ang gusto mo. Naalala ko nung una kong una kong makapagsahod sa trabaho. Grabe. Uh, ah, Siyempre, binata pa ako noon tapos na, uh, ah, OFW na ako. My first, ang unang trabaho kasi kumikita na ako kaagad ng dollar eh. Oh, astig gano. Eh syempre, nung kumikita ka, grabe, I can buy anything I want. Oh. <laughs> Minsan gano'n ang mga young people eh. Pagkatapos magtrabaho, anong goal? Mabili ko yung gusto ko! Magtataka ka. Hindi nila alam ang gusto nila most of the time. Di ba? Hindi ka ba nagugulat? Okay. Katulad nung kan, uh, ah, yung isang conversation, saan ko ba nakuha itong kay Sister M eh, conversation? Anak, bili ka nga ng Coke. Sabi nung anak, sige daddy, bigyan siya ng pera. Bumalik yung anak, ah, daddy, ano, malamig o mainit? Siyempre, malamig anak. Okay, punta siya. Bumalik ulit. Siya nga pala daddy, ah, isang litro o kwan? Maliit. Yung maliit lang. Oh, balik ulit siya. Tapos, nung nandun na siya, ay, tsaka, na, tsaka lang, kwan. Ah, daddy, diet coke o yung regular coke? Sabi nung daddy, wag ka na nga lang bumalik, tubig na lang na malamig. <laughs> the point there is, <laughs> okay, the point there is, minsan, pag, pag sinabi natin gusto natin isang bagay, hindi natin ma-define kung ano yun. Hindi ba ba? Kaya tayo naghahanap. Amen. Palapagan natin ang Panginoon. Now, doon po sa kwento na binasa natin may apat na dahilan kung bakit naghahanap sila sa Panginoong Jesus. Apat na dahilan. Number one, ito yung mga tao na hinahanap nila ay number one, ito yung para makakain lang. Kung bakit sumusunod sila kay Jesus, alam mo, yung because they want to eat. Wala silang makain. Kaya sumusunod sila sa Panginoon. They want to be with Jesus para makakain. Okay? Eh, they are seeking God because of their stomach. Diba? Kaya pag hindi sila napakain ng Panginoon, magtatampo sila. Tapigin mo yung katabi mo, huwag ka magtatampo kung hindi ka mapakain, ha? Pagkain lang yan, kamang. Diba? But ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Makinig po kayo mabuti. Maraming umaatin ng church ang mindset ganon. Pumupunta sila church kasi ini-expect sila meron silang tatanggapin parating blessing. Blessing and blessing. Amen. A- ang gusto nila, yung pumupunta sila sa church kasi yung gusto ko Lord, yung may mapala ako eh. Yung may makuha ko sa'yo. Ganon ang mindset. Naiintindihan po ba natin? Para bang nagigilty pag hindi nakadalo, naku, ang paano agak na bendisyon na nagsayan kin taga-akatin. Naiintindihan po ba natin? So sa madaling sabi, ang pagkakilala natin sa Diyos ay takapagbigay lang. Amen ba? Of course, God gives. But yun lang ba ang dahilan? Amen. Ang pangalawang dahilan, ang pangalawang dahilan naman kung bakit hinaha yung mga ibang tao na sumasama kay Jesus para makapanood lang. Walang magawa sa buhay eh. Kaya manood na lang. Di ba? Uso na noong araw ang 8, ano, ano yun? Sa uh, Pangasinan? 8-0? 8-0. 0 pala. 8-0. <laughs> Iba yung 8-0. 8-0. Di ba? Taga noon. Okay? And yet, if, if you look at this, alam mo maraming kwan eh. Maraming hindi Christian eh, maraming tao ang gusto sa buhay, wala lang. Nanonood lang ba? Okay? Kung ano yung dumating, edi eh yun. Kung wala, adi ah, wala. Hindi makagawa ng paraan. Hindi po ba? Hindi po ba? Papigil mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang ususero, ha? Kailangan maghanap ka, napin mo ang Panginoon. At syempre, mayroon din yung mga tao na sumusunod sa Kanya, okay, kay Jesus, sumusunod sila, they are seeking Jesus, not, not for food, not para mapanood, but pangatlo, but to criticize. Sila yung naghahanap na. Uh, laging pinapanood si Jesus. Minamanmanan lahat ang sinasalita niya. At pag may ayaw sila, bam! Di ba? I-criticize. In fact, these people are the one who are looking to kill Jesus actually. Amen. Kapatid, pumunta po kayo sa church. Okay? Iwanan nyo na yung critical spirit nyo sa bahay nyo. <laughs> ano ibig sabihin? Huwag kayong pumunta dito para i-criticize ang ibang tao. Amen. Yung bang, lagi ka na lang tagapuna ng mga bagay-bagay. O- okay ba yun? Huwag po tayong ganun. Kasi wala kang mapapala sa ganun. Amen ba? Eh, because this, tingnan nyo ah, hinaharap din naman nila si Jesus eh. They are seeking God. But the problem is, they are seeking God to criticize God, to make fun of God. And I said, pero they're, they're seeking God. Hinahanap nilang Diyos. Ang problema nga lang, para kontrahin. <laughs> Kaya sabi ko, nagulat ako eh. Oo nga, no? And in fact, these people are really seeking God, seeking Jesus. They are seeking Jesus. Not only to criticize Jesus, but even to hinahanapan siya ng butas para siya ay makasuhan. Ang hirap kaya ng ganun, ano? Yung may, mayroong sumusunod sa iyo at hinahanapan, ah, sabi ko na nga ba eh. Yun, mali, mali yung sinabi ni Pastor. Wrong grammar. Ano, joke lang. <laughs> okay. So, if you are that kind of a person who goes to church and you are have that criticality, you will never learn. You will never discover the beauty of life. Okay? Kaya nga paghahanap eh. Ang pangapat naman, mga tao, na dahilan kung bakit naghahanap sila is naghahanap sila they're looking for Jesus because they want to know Jesus. Gusto nilang makilala ang Panginoon. Hindi po ba? They want to know, sino ba talaga ang Panginoon? Sino ba si Jesus? encouragement, my challenge to every one of us is this. In, in everything in, in our life, in everything that we do, let's get to know Jesus. Amen. Let's get to know Jesus. Why? Bakit kaya? Because Jesus declared Ito pong sinabi niya, I am the bread of life. Sa madalit sabi, si Jesus ay, ano, si Jesus ay, si Jesus ay, buhay kapatid! Sabihin mo sa katabi mo, buhay! Hindi religion, hindi anumang bagay, but Jesus, sabi niya, I am life. So, posible ba na ang isang Kristiyano kulang ng buhay dahil mahina ang pagkakilala niya sa Panginoon? Amen ba? Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Punong-puno ba ng buhay? O wala lang? Come on. Jesus said, I am the way. I am the truth. Pero may isang napakaganda doon, I am life. Ang pangako sa atin ng Panginoon ay buhay. Kaya sabi ko, Lord, anong problema namin? Bakit maraming kulang ng buhay? Alam mo, kasi kulang ng pagkakilala sa Kanya. They are not seeking Him that much. They are just contented with the blessing. They are just contented kung anong kayang ibigay ng Panginoon. Kung hanggang doon ka lang, Mababaw yun. Why? Because God wants you to know the source. God wants you to know the true life. Hindi yung mga bagay-bagay. Ang, ba, ang mga bagay na, na inaasam-asam mo, hindi yan, hindi yan magbibigay sa iyo ng kontento. Mayroon tayong tinatawag na insatiable. Did I get it right? <laughs> yung walang sa, pang, sa Tagalog ano yun? Uh, walang satisfaction. Kabibili mo ng kabibili mo lang ng bagong cellphone. Pagkatapos ng dalawang buwan, nagsasawa ka na. eh pangit na itong cellphone ko. Bibili na naman ng panibago. Sino dito nung bumili ng unang-unang magka-laptop, sabi mo sa sarili mo, eto na yung laptop ko. Wow! Hindi na ako bibili pa ng kahit ano. Pagkatapos ng tatlong buwan, ano pa naman itong laptop na ito? Dapat tablet na lang eh. Ayan, sumunod na naman, tablet. I, I remember meron akong kilala dati, way back, siguro 20 years ago, sinabihan ako, pinsan ko, sabi niya, ah, eto na, siguro ganito na talaga ang buhay ko. Ma- may maganda na akong stainless na jeep. Grabe yan. Katapos, lumipas ang ilang taon, ayaw na niya sa jeep. Gusto niya na yung may aircon na iniitan na daw siya. Kaya bumili siya lang, kotse. Katapos ng kotse, lumuma ng after 3 years, ayaw niya na ng kotse. Gusto niya yung sports utility vehicle, SUV. Bumili siya ng SUV. Ewan ko, anong susunod niyang bibilhin? Bakit? Insatiable. And doon sa binasa natin, Jesus said, Listen, I am the bread of life. Anyone who comes to me, who believes in me, sabi ni Jesus, will never be thirsty will never be hungry again. Wow. Sabi ko, anong ibig, ang lalim naman, Panginoon. Ang lalim naman, Lord. Di ba? Amen. Tanungin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ano bang kulang, ano pa ba ang kulang sa'yo? Diba? Diba? yung mo. Sagutin mo na lang. Alam ko lang, kulang sa'yo. Kailangan mo lang ng makilala pa ang Panginoon. <laughs> Amen. Because the moment you get to know Jesus more and more in our life, wow. Amen. You will get to know more about life. That's why cell leaders, when you share sa inyong mga cell group, you don't just share yung yung wala lang. You share life. Buhay ang sinishare mo. At ang pangalan niya ay Jesus Christ. Amen. Palapangan natin ang Panginoon. That's what the world needs. Yan ang totoong buhay. In fact, ito ang sinabi niya. Nung maraming, nung hindi makayanan yung teaching ni Jesus, nung hindi na makayanan, maraming umalis. Sabi ng Bible, deserted. Alam mo yung deserted? iniwanan siya, ayaw na sa kanya. Biglang pumunta siya sa kanyang mga disciples. Kayo, iiwanan niyo rin ako? Ito siguro ang isang pinakamagandang sagot ni, G- ni Peter kay Jesus. Sabi niya, sabi ni Peter, Simon Peter answered, John chapter 6 verse 16. Simon Peter answered Jesus, Lord, to whom shall we go? Sabi ni Peter, Lord, saan kami pupunta? Wala nang iba. Sabi niya, Lord, saan kami pupunta? Where do we can go? Itong eh, sinabi ni Peter, You have the words of eternal life. Ang salita mo, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Wow! Ulitin ko ha. Makinig kayo. Kasi nap na, napaka-powerful yung statement na ito. Sabi ni Peter, Lord, where do we go? Saan ba kami pwedeng pumunta? Wala na. Sabi niya, ikaw lang ang mayroong buhay na walang hanggan. Saan natin hahanapin ang buhay, kapatid? Canada, sa Amerika, sa Hong Kong, sa Qatar, sa Saudi, sa Singapore, sa palagay nyo, mahanap nyo ang buhay doon? Listen, and I pray that the Lord will open your eyes. Life, ang totoong buhay, ay nahahanap sa isang tao ang pangalan niya ay Kristo. Amen po ba? So kung meron po kayong gustong mangyari, mapuno kayo ng buhay, kapatid, get to know Him. Kilalanin mo siya ng lubusan. He alone gives the eternal life. Nagulat ako eh. Ibig mong sabihin, ang eternal life, nag-uumpisa na ngayon? Ano sa palagay niyo? Kasi akala ko noong araw, ang theology ko eh, ang eternal life. Pagpatay, pagpatay na ako at nasa langit na, Yay! Eternal life! Hindi, bakit sinabi ni Pedro, ngayon pa lang, dineclare niya na, Lord, you have the words of eternal life. Kapatid, ang eternal life nag-uumpisa na ngayon. Amen ba? Kasi yung ginanta natin kanina, ang ganda ng sabi niya, he overcome the grave. Napagkumpayan niya ang kamatayan. Kinakanta natin yun. Naiintindihan po ba natin? the, the God we serve transcends life here on earth. Amen ba? Ito eh. Ito siguro ang kunting problema na na na pagkakuan natin minsan hinihiwalay natin yung buhay natin sa career life, sa spiritual life, sa emotional life, at saka family life. Di ba? Para bang, di, sino nakarinig na lang ganon? Oh, this is my career life. This is my spiritual life. This is my family life. Okay, dinagdag pa ng mga iba sa may mga asawa, this is my sexual life. Sabi ko, ang dami mo palang buhay. Di ba? Para ka palang pusa. <laughs> Maraming buhay. <laughs> Hindi ka pa dead. There's only one life. Amen. Amen. Amen. Sige pong palampakan natin, Panginoon. There's only one life. Kapatid, hindi pwede yung, okay, my career life is Jesus, off-limit ka rito ha. Dito ka lang sa spiritual life, Lord. Okay? Dito ka lang sa spiritual life. Pag spiritual life ko, maayos. nag Nagsisel group ako, okay. Sa career life ko, pwede man daya, Lord ha. Pwede man sa all kasi career naman to eh. Hindi naman ito, okay. Pagdating dito sa my family life, okay. Uh, Lord, hindi, huwag ka na makikialam sa pamilya namin ha. Okay? Pag, Lord, yung, yung, yung time ko, hahatiin ko, church, church lang. Okay, yun yung, yung, yung spiritual life ko. Alam mo, hanggang ngayon nagtataka ako. Kaya pala stress na stress ka. Kasi ang dami-dami mong buhay. <laughs> Samantalang sa amin ng Panginoon, <laughs> siya, siya lang ang buhay eh, kapatid. Amen. Kaya may problema tayo kasi yung, yung nagbibigay ng buhay, the source of life, ayaw natin papasukin kung saan sa iba't ibang parte ng buhay natin. You have only one life, kapatid. Your life in the family is your life with Jesus. Your life in the church is your life with Jesus. Your life in your career is your life with Jesus. Iisa yun. Amen. Hindi yung hindi yung kan eh, hindi yung hindi pwede yung kan ka eh. Uh, ano ba yun? Uh, ah, Dr. Hyde and Mr. Jekyll. Alam niyo yung kwento na yun? Yung mga iba, para <laughs> basahin nyo. Okay? Ibig sabihin yung nagbabago ng anyo pagdating ng gabi. Okay? <laughs> pag gabi, ibang tao. Pag umaga, ibang tao. No, it doesn't work that way, kapatid. Your life is, whether you are in your family life, in your school, Jesus is with you. Hello? Amen ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pwede. In fact, today, nakakatuwa eh. Nakakatuwa. Alam niyo kung bakit? Management. Alam mo, mga management na libro ngayon, nakakatuwa. <laughs> Kasi, they are going back to the principle of the Bible. And they found out that it works. Sa wakas, nakita rin nila na ang Biblia <laughs> ay nag-work para sa corporate world. Yung mga principle, pati yung success principle na kung ano-anong dinidiscover nila, na pinautan nila, matagal na palang nakasulat sa Biblia. And I said, buti naman, na-discover niyo. <laughs> okay? And yet, ang dami-dami lang sinasantabi. Okay? Di ba? And now, even right now, uh, Hollywood is producing movies from the Bible. Please, I encourage you, watch it. Ang parating is Noah na palabas katatapos ng Son of God. If you have that, I, I encourage you to watch it. Kung ano, nanonood ka rin lang kayo, manood na kayo yung, may, yung maganda pa, yung galing sa Biblia. Excited ako doon sa kwan kasi they start to influence the the Hollywood again. Ang ang ang ang, ang unang ang una na is the Son of God. Ang susunod sunod-sunod po 'yan. Ang, ang, ang susunod pati si Joel Austin magpo-produce siya ng Mary Magdalene. Okay, yung nag-produce yung nag nag uh, kaya sabi ko ang ganda naman itong idea nila ngayon. At even Exodus ipo-produce nila Exodus. Bida yung dating bida ng Batman si Christian Bale tapos ang alam mo ang ang, ang kinukuha nilang uh, consultant sa mga movies na ito para maganda ang dating mga pastor. Kasi tinitignan nila yung anggulo ng Bible parati. Of course, dinadagdagan nila ng effects ng Hollywood. Ang, ah, an in fact, pati si The Life of Joshua will be produced. First time, sabi kong galing. So what I'm trying to point out is this, brothers and sisters, okay, uh, everybody is, go, is gearing again. They're starting to discover what life is all about. Okay, why, how do you seek God? Paano ba hanapin ang Panginoon? Let's talk some practical. Paano ba hanapin? Because the Bible says, Jeremiah 29 verse 13. Sino dito paborito niya? Jeremiah 29 verse 11. Alam niyo na, no? Pero, alam mo ba na yung 20 ng 11, may, napakaganda yung 12. Napakaganda ng 13. Pagdating sa 14, Jeremiah 29 ha, nandoon yung word na restoration. I will restore your wealth. Wow! Pero ang una doon, kailangan alam niya, ah, God knows your plan. Then next, tungkol sa prayer. And now, ito ngayon, sa verse 13, sabi niya, uh, If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Kapatid, hindi mahirap hanapin ang Panginoon. Hindi mahirap hanapin ang buhay. Hanapin mo lang ng buong puso mo, kapatid. That's why we change our name from just from good news to great life. Because our declaration, we believe that we will have a great life. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you will have a great life. Because you will have Jesus. Come on. Come on, sabihin mo, because you will have Jesus. Okay? Now, how do we seek? Paano makilala isang tao? Number one, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Amen po ba? we know a person by His words. Ganun din, we will know God the moment we discover His Word. And in John, listen, John chapter 1 says, God and His Word are one. You cannot separate God from His Word. Iisa po sila. Kaya kung gusto mo makilala ang Diyos, kailangan i-discover mo ang kanyang salita. That's why the that's why the Bible we say it it's a living word. Amen. Buhay na salita. Amen. Nandiyan yung mga pangako ng Diyos na tutuparin niya. Di ba? Tapingin mo yung katabi mo. Ang pangako tinutupad. Kamo. Oh, yung mga iba ayaw. Sige, sabihin mo sa katabi mo, <laughs> ang pangako ay tinutupad. Kasi salita mo yon eh. Sinabi mo yon, ikaw yon. Kaya kung hindi mo tinupad, sinungaling ka. Masakit. Tama, masakit. Totoo yun. Kasi ang salita mo, ikaw, at yung sinalita mo, yung ikaw, at, at yung pagiging pagkatao mo, ay isa. Di ba? Pag hindi mo tinumad, eh paano? Eh mayabang ka kasi na nagsasalita ka, ayaw mong tutuparin. Tuparin mo. Grabe, alam mo si Gabriel sa si El grabe yan, pag may pinangako ako, hindi ako tatantanan hanggat hindi ko natupad. Okay? Kahit na matutulog na kami, sasabihin sa akin ni Gabriel, Daddy, sinabi mo, bibilan mo ko ng toys. Hindi ka bila. Eh, kahit na, sinabi mo, Di bukas, bukas. O, oh, tapos pagbukas ulit, sigurado yan, buong araw yan. Daddy, yung toys ko ha, kailan tayo aalis? Sabi ko, grabe ito. Bakit ganito ito mag-isip? Sino nagturo sa kanila? <laughs> ano sa palagay nyo? Sino nagturo sa mga bata na maniwala sa kanilang mga magulang? That is already ingrained sa kanila. Pagiging natural na nila yon na sa kanilang mga tatay at nanay, pag sinabi, tuto pa rin. Amen. Ganoon, kaya sabi ko, kaya kahit na, kahit na minsan hapon na kami, pupunta kami ng plaza. Sige, mga anak, bili kayo ng gusto nyo. Doon sa tigsasampo. At least tinupad ko, di ba? Diskardihan lang yun. Tinapad ko eh. Excited naman si Kapres. Daddy, pwede ba ito? Pwede, yan na lang. Sabi ko sa kanya. Tapos sinatanongin niya doon sa, kaya nga maganda yun sa plaza eh, sampu lang eh. <laughs> Sabi niya, sampu. Alright, bayad agad. O, oh, tara na, tapos na. Oh. <laughs> Sabi ko, oh, masaya, masaya siya. At least, ang point ko doon, hindi sinungaling ang daddy niya. Bakit? Para makilala niya na yung pag nangako, yung salita mo, ay iisa. Pag sinabi mong, sige, anak, ah, pag, pag nagkaroon ka ng honor, may regalo ka. Ay magregalo ka. Kahit na 20 pesos lang yan, basta regalo. Amen. Di ba? Hindi po ba? Amen. Pag nangako ka sa asawa mo, gawin mo. Di po ba? Asawa, Asama, paglulutuan kita. Uy, pagluto mo yung asawa mo. Ang sama, bibilihan kita ng ganito. O, bilihan mo! Di ba ba? Bakit? Importante na maintindihan po natin ito kasi if you want to know God, God and His Word are one. God and His Word, ulitin ko, are one. Uh, a lot of us, kung ano-anong pinapakinggan natin eh, pinapaniwalaan. Bakit hindi mo paniwalaan ang salita ng Diyos? Kilala niya ang, ang Diyos sa pamagitan ng salita niya. Okay. Paano ko gagawin yon? Bumili ka ng Bible, kapatid. Di ba? Ngayon, kung talagang feeling mo mas matindi pa, bumili ka ng tablet. Mura lang ang tablet ngayon. Mura lang ang tablet, kapatid. This is a smell. O at least, sigurado ako, pag ganyan, binili mo na Bible, 16,000, palagay ko, hindi mo ipapahawak yan kahit kanino, mapipilitan ka, magbasa. Kamahal pa naman. Di ba? Amen. No, I'm just kidding. Buy a Bible. Read it. Amen po ba? Last Thursday, sinabi ko, para maging effective yung devotion mo, bumili ka ng Biblia na madali mong maintindihan. Amen. Sino dito may Biblia sa sa bahay na Gideons? Pakita sa kamay. Gideons. Okay, isang tabi nyo na yon. Bumili na kayo ng bago. <laughs> Mahirap ang English doon. Kahit ako, pag binabasa ko, hirap na hirap ako. Thou knowest thee. Sabi ko, thou knowest thee. I, you know, you know them. <laughs> Wala, sa simple English. Di ba? Tapos, wala kong bumili ng Tagalog. Nung tinignan ko yung Tagalog, naku po, mayroon palang King James na Tagalog. Napakalalim. Datapwat. Mga ganun na word. Datapwat. Ano yung datapwat? Subalit. Oh, at least subalit, alam ko, pero yung datapwat, malalim pala. Sa kaibuturan. Ano kaibuturan? Ikailaliman pala. So, eh, instead na mas madali mo maintindihan, makilala ang Diyos, mas napapa <laughs> mas napapalayo ka. Kapatid, ang isang bagay na hindi mo naiintindihan, hindi mo babasahin. True? Di ba? Sino dito nagbabasa na hindi niya naiintindihan. Listen, gusto niyo matutong yung mga anak, magbigay kayo ng mga libro na madali nila maintindihan. Oh, yung exciting. Magbigay ka ng libro na hindi maintindihan, hindi ang babasahin. Tingnan mo. Ganon din tayo. Pag bumili kayo ng Bible na mahirap maintindihan, hindi nyo babasahin. Meron na Ilocano, meron na tayong Pangasinan, meron tayong Tagalog, uh, Cebuano, marami na, Ilonggo. Kung ano yung maintindihan nyo, go. Bicolano. Amen read His Word, God's Word, you get to know God through the Word. Amen. To the living Word. Amen po ba? Okay? Pwede ba? Tapikin mo yung katabi mo. Pwede ba? Kilala din ng Diyos sa salita niya? Okay. Yung mga iba sa inyo kasi tinitingnan niyo ako eh, na parang, ang ganda na sinasabi ni Pastor, pero hindi ko gagawin yan sa bahay. Wala akong time. <laughs> hindi pwedeng kapatid. If you want to know life, if you want to know life, it does not come cheap. Kailangan seek. Remember, seek. Kailangan hanapin mo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan hanapin mo. Ang paghahanap, yung kasama yun sa salitang pagsisiyasat. Alam niyo, pagsisiyasan, okay, may Tagalog yun. <laughs> Hirap sila, siyasan. Okay, ako naintindihan ko yun. Naintindihan niyo ba yung word na siyasan? Sino nakakaintindi nun? Oh. Okay, siyasat means to really dig deep. Mas palalimin mo pa. Yun ang ibig sabihin nun. Ganun po ang gawin natin. Amen ba? Amen po ba? We get to know God through His words. Pangalawa, we get to know God through His works. Kanyang mga gawa. Kasi sinabi doon, Lord, what should we do? Anong trabaho gagawin namin para mata ay, anong gagawin namin para matrabaho namin yung trabaho ng Diyos? What might we do? What we might do the works of God? We get to know God through His works. Yung mga gawa niya. Ang tanong nga sabi ko, ano yung mga gawa ng Diyos? Tingnan mo yung tingnan mo yung katabi mo. Yan ang masterpiece ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Yan ang masterpiece ng Diyos. Hindi ang mundo. Ang tao ang masterpiece ng Diyos. Science can prove that. Napaka-intricate yung pagkagawa sa atin ng Diyos. In fact, nakakatuwa daw eh, sabi ni Louis Giglio, sabi ng science, darating yung time sa, sa buwan, sa sisipu, sa si, si, sinapupunan ng ng ina mo, okay, para bang at certain at a certain buwan o time, big, parang may mag may lalabas na blade at ikakat niya dito at biglang lalabas yung mga mata mo makakakita ka. Amazing. Okay, of course, sabi rin ng science na we are champion. We are winners. Wow. Sabi ng science yun. Sabi mo sa katabi mo, champion ka pala. Winner ka pala. Okay? Alam yan. Sino dito ang mga nursing students, pakitaas, o kumukuha ng mga kwan? Dapat alam niyo yan. Ano yung ibig sabihin kung bakit champion ka? Okay? Kasi sa million o billions of cells ng tatay mo, ikaw ang nanalo. <laughs> Yan ang ibig sabihin lang nun. <laughs> okay? And amazing daw yun, sabi ng science eh. Amazing! Kasi pag ikaw nanalo, wala lahat na yung kalaban eh. Okay? Ikaw yung nagsasabi nagsasabing kwan eh. Ah, I fight the good fight! <laughs> I run the race! Yeah! Biglang, boom, lumabas ikaw. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Champion pala tayo. yung mga iba, ano pinagsasabi ni Pastor? <laughs> ang pinagsasabi ko, yung moment na mag-meet yung, uh, anong tawag ito? Yung uh, sperm cell ng tatay mo sa egg ng nanay mo, yun ang sinasabi ko. Yung sperm cell ng, ng tatay mo, billions po yun. Isa lang ang isa lang ang kakanta ng Ako ang nagwagi. <laughs> At lumabas, ikaw yon tantanan Okay? Guess what? You are that work of God. Amen. And of course, every time we go, sabi ko eh, eh gawin nyo ito bukas, umaga, challenge. Ganito ah, gawin nyo. Napakaganda ito uh, bukas ng umaga, kung dati medyo late ka gumising, maga kang gumising, may mo maga ka gumising. Okay? Ganito gawin mo. Wala mo nang tatrabahuin. Basta lumabas ka lang at huwag ka ng malamig, nasimoy ng hangin at magpasalamat ka. Sabihin mo sa Panginoon, buti na lang. Masarap yung simoy ng hangin, Lord, ang kapiligran, ganito, Panginoon. Thank you. Magpasalamat lang kayo. Why? That is the work of God. That is the work. I- iyan po yung paggawa ng Diyos. Magpa- magtataka ka. Paano pag... Kasi magpasalamat ka na lang. Paano kung pagkuha mo na eh, naubusan ka ng oxygen, yari ka. <laughs> Di ba? Oh, kaya magpasalamat parati. Okay. Thank God for the works of God. Amen. Amen po ba? Sino na, sino dito nagpapasalamat? Mag, magtulog sa gabi. Ako nagpapasalamat ako, Lord, buti na lang. Kung sino man yung umimbento ng kama, salamat na imbento nila ang kama. Kasi kung hindi nila na-invento ang kama, sasahit ka, kapatid. Tapos, sabi ko, buti na lang na imbento ng Uratex yung foam. Kasi kung hindi, sigurado matigas yung tutulugan mo. <laughs> Hindi po ba? Amen. At sabi ko, eh, Lord, salamat dahil sa pagtulog ko kasama ko ang pamilya ko at hindi ang at, at, at walang dextro sa katabi ko at mga nurse na umaasis sa akin. Naku, ayun, ayaw ko yung sin na yun. Di ba? Paggising mo eh, akala mo nasa bahay, nasa ospital ka pala. Naku, ayaw na ayaw ko yun. <laughs> Lord, sabi ka, sabi ko, Lord, salamat. Dahil, wow, kasama mo yung mga anak ko. Kahit ma- makukulit sila minsan, magugulo, okay lang. Okay, nat- natutulog nga ako kagabi. Si, si Levi, nagre-wrestling sa akin. Mamaya, magigising ka na lang. So, you see, that is, we get to know God through His works. Amen. Amen po ba? Palapangan natin ang Panginoon. Pangatlo, we get to know God through, perso- through His personal touch. Now, I will, ito, ilalarawan ko ito. At sino dito ang nagkwan? Sino dito ang uh, ah, nakapag cell group na yung topic nyo, new birth? Sino nakapag cell group na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8. Uh, ang topic natin this week was the new birth. Ang ibig pong sabihin noon kasi, makinig kayo ha, ah, at uh, ilalarawan ko ng konti. Sabi doon sa John chapter 3, sabi niya, Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Napaklinaw po yun, John chapter 3 verse 3. Pero may part doon, paano mo alam, sabi ni Nicodemus, na muli siyang may panganak? Ang sagot ni Jesus ay napakatalinghaga. Sabi niya, Katulad din yan, ang kailangan may ipanganak ka sa tubig at sa, sa espiritu. Sabi niya, katulad ng hangin, hindi mo nakikita. Pero, nandyan yung hangin at nangyayari. Sabi ko, galing ah. Ganun din ang paggalaw ng Panginoon sa atin. Hindi mo makikita, pero napakabuti ng Panginoon, nararamdaman natin. Amen. Amen. Kasi it would be foolish to debate. Eh, hindi ko nakikita. Eh, hindi totoo. Eh, sasabihin ko, bakit? Nakikita mo ba ang hangin? Pero totoo ang hangin. Amen ba? Kaya ang tanong, eh, hindi ko, hindi ko nakikita ang born again eh. Pero, nararamdaman eh. Amen po ba? Now, we get to know God every time we experience, mararanasan po natin yung kanyang presensya in a very personal way. Amen. Amen po ba? Okay? I, I always long for that. Alam mo, yan ang gustong-gusto ko every day in my prayer. Every day we go to church. Lord, I want to feel your presence. Gusto kong maramdaman ang presensya mo, Panginoon gusto kong, gusto kong, uh, kasi ayaw, ayaw ko ng peke. Ayaw ko yung, ayaw ko yung nagkukunwari. Gusto ko yung totoo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko yung totoo. kami sa amin Sino, di ba? I mean, huwag na tayong maglukuhan. Gusto natin yung totoo, yung maranasan natin na, naku, totoo pala talaga ang Diyos. Amen ba? Hindi yung kunakunwari lang. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko yung totoo. Gusto ko nung pagnaramdaman ako, there, there kami may light na talagang luluhod ako at iiyak. Ako, naranasan ko na rin yun. Last Thursday, naranasan ko ulit yung, yung grabe yung presensya ng Panginoon. Naiyak ako ng iyak. Alam mo yun? Yung, alam mo yung pag-iyak na naghalo ang, ang luha at saka, at saka sibon? Naranasan mo na yun? Tapos pagkatapos mo eh, ano ba yung tsura ko? <laughs> ano ka na? Why? Why those things happen? Because you can feel that there's a God who is alive. Na, na ang Diyos natin ay totoong buhay. Nararamdaman siya kapatid. Nararanasan siya kapatid. Katulad ng hangin. That's what Jesus said. Ganun ang sinabi niya. Unless a man is born again, unless maranasan niya ang presensya ng Panginoon, mabago siya ng banal na Espiritu, hindi siya makakapasok. Ganun din tayo all of us, kapatid, kung, kung hindi mo pa naranasan yon, i-desire mo yon, isik mo yon. That's why Jesus said, if you will seek me, you will find me. If you will seek me with all your heart. Naalala ko, nung una kong umatin sa church, I was not in the feeling of seeking. Wala. Wala akong kainti-interest eh. Pakiramdam ko, I was in the wrong place. Pero nung There was one time, I was there, bigla na lang, naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Kumakanta sila pero ako umiiyak, mag-isa ko. At naalala ko yung kanta, When I Look Into Your Holiness. Up to now, naalala ko yun, dalawa yun na kanta. Hindi ko makalimutan yung, yung When I Look Into Your Holiness at saka When I'm Standing on Holy Ground. Kaya pag kinakanta yung dalawang kanta na yun, talagang tumi tumitindig ang mga balahibo ko mga kapatid. Kahit lumang-lumang kanta na yan. <laughs> Why? Because that is the time I remember God was so real in my life na walang lukuhan na ito. Sabi ko, totoo na ito, Panginoon. And sabi ko, dapat pala ganun ang maranasan natin. And that is, sabi ko, dapat ganun ang born again experience. It is an experience na talagang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Natotoo pala ang Diyos. Hanggat hindi mo mararanasan yon, mag-aalanganin ka. Amen. Ulitin ko ha, ah, hanggat hindi mo nararanasan yon, maalanganin ka. Okay? Sino dito nung, di ba, minsan usong-uso sa atin ang baha? Sino dito noon na sinabihan ka na, Uy, wag kang pupunta dyan, may butas dyan sa may baha. Wag kang maglakad dyan, may baha. Eh, ikaw naman, ayaw maniwala, naglakad ka, ano nangyari sa'yo? Boom! Lumubog ka. Okay? So from now on, alam mo na na mayroong butas doon. Okay? Bakit? Naranasan mo na eh. Naalala ko last, nung pumunta kami last time, si Gabris, nauntog siya sa salamin. Awang-awa ko doon sa anak ko. Kasi, he was so happy. Eh, bumibili si nanay niya ng damit. Eh, eh nagkataon na sinara na yung, sinara na yung, yung pintuan na salamin. Eh, may, may sombrero siya. Tumakbo siya bigla. <laughs> Don't Una dito, salamin. Sabi ko, anak, it's okay. Sabi ko sa kanya. Kinomfort ko siya. Kasi sabi ko, alam mo anak, ganyan din si daddy eh. <laughs> naranasan ko na rin yan. <laughs> Sabi ko, matanda lang ako, naranasan ko. Ikaw pa kaya na bata. Sabi ko. <laughs> so, na, naram, naiintindihan ko yung nararamdaman ng anak ko. Bakit? Naranasan ko rin eh. Naiintindihan niyo po ba? The only way to, for you to, to really know God is when you experience Him personally. Dapat umabot kayo sa punto, wow, Lord, grabe ka talaga, totoo ka sa buhay ko, Panginoon. That's what we call the personal touch from God. Amen. Or, sabi nila, awakening. Okay? And last, I will close with this one. Uh, we get to know God through other people. Okay? We get to know God from other people. Amen po ba? Mahigilala mo ang Diyos sa kapatid mo sa Panginoon o sa ibang tao. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mas makikilala ko ang Diyos through you. Alam sa Kanya. Yes. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kami nagpapatestimony dito? Yun ang gusto namin parating sa inyo. Na makilala niyo ang Diyos sa mga kapatiran natin. Amen. Amen po ba? Amen. This why, this why it's important for us. Okay? And I will, in this verse, John chapter 6, verse 27. Paki-flash nga yun, bro. John chapter 6 verse 27. We're about to close. Sabi niya, Don't work for the food that perishes, but for the food that lasts for eternal life. Alam mo sa ibang translation, Don't spend your energy, sabi niya, so much sa pagkain o sa mga material na bagay-bagay. Don't. Huwag mo ibibigay. Okay. I- ibig sabihin ganito, makinig kayo, iilarawan ko ito. Uh, tayo pag ibibigay natin yung, yung buhay natin sa trabaho natin o sa mga ibang bagay, grabe tayo. Okay? Pero sabi ng Panginoon, no. Sabi niya, don't. Rather, spend your time. Spend your life. Sabi niya, with knowing and believing God. Because Jesus, listen, is life. Si Jesus, kapatid, ay buhay. Tanong ko sa inyo ngayon, let's make it personal. Sino dito, sino dito matindi struggle mo? Sino dito para bang ang dami-dami mong decision sa buhay na naguguluhan ka? Sino dito ang, ang nararanasan mo ngayon para bang wala kang peace? sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. O wala kang, o yung mga iba, wala ng joy. Kapatid, simple lang. Or ikaw yung taong wala lang. Eh kapatid, na, malungkot yun. Listen, you need Jesus again. You need to know Jesus. You need to be, kasi sabi ni Jesus, the will of God is to believe, ang maniwala na si, si Kristo nga ay ating tagapagligtas. Amen ba? Amen po ba? Jesus is not an idea. He is life. He is our God. Amen. Kaya kailangan hanapin mo siya. Tingnan mo ha, ah. successful ka naman. Bakit punong-puno ka ng stress? Marami ka naman pera. Guwapo naman, maganda yung asawa mo. Pero bakit may kulang? Nag-aaral ka naman, pero bakit ganun? Marami pa rin. Alam mo yun? Tinatanong. Bakit? Hindi mo na di-discover yung totoong buhay eh, kapatid. Panahon na na i-discover natin yung totoong buhay. Kahit saan man tayo magpunta, kahit anong ginagawa natin, may buhay eh. Bakit? Kasi ang buhay, ang pangalan niya, Heso Kristo. Hindi po ba? It's time for us to be really serious about Jesus. Wag mo nang wag mo nang hiwa-hiwalayin yung buhay mo. Isa lang ang buhay mo, kapatid. Isa lang ang buhay mo, kaibigan. There's no such thing as church life, career life, family life. There's only one life. His name is Jesus. Amen. And if you can do that, I believe life will be great. Magiging maayos ang buhay mo, kapatid, kaibigan. Amen. Hallelujah. Let's understand. Make 16 come. negosyo mo. Ang buhay mo ay hindi yung asawa mo o mga anak mo. Uulitin ko, makinig kayo mabuti para you won't miss this. Ang buhay mo ay hindi ang trabaho mo, ang buhay mo ay hindi negosyo mo. Ang buhay mo ay hindi asawa mo o mga anak mo. Ang buhay mo ay si Jesus Kristo. Amen. I-settle natin yan sa puso natin. I-settle po natin yan. Pag naayos yan, sinabi ko sa inyo, maaayos lahat. Susunod na lang lahat. Amen ba? Susunod, sigurado ako dyan. Ang lakas ng loob ko magsabi niyan. Bakit? Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos at yan din ang naranasan ko sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Let's pray. Panginoon sa, sa mga ganito, Lord God. Lord, gusto namin na makilala ka pa ng lubusan. Nagpapakumbaba kami ngayon, Lord. Humingi kami ng tawad. Kasi inuuna namin kung ano-ano, Panginoon, mga ibang bagay bukod sa iyo, Lord. Pag nagdidesisyon kami, ikaw parati ang huli, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patawad, Lord minsan inuuna namin ang aming trabaho, career, school, Lord. At nagdadahilan kami na, Lord, maintindihan mo. Lord, alam ko, naiintindihan mo, Sabali, hindi ka natutuwa, hindi ka nasisihan, Lord. Lord, kung bakit minsan ang dami namin stress, problema sa buhay, dahil hindi ka namin inuuna, Lord God. Lord, nakakaproblema kami sa pamilya, sa negosyo, sa finances, sa health, Panginoon, ang dami namin problema. Dahil hindi ka namin iniuna, Lord. Sa umagang ito, Lord, ikaw na uunahin namin, Panginoon. Come on. I want you to say it personal to Jesus. Sabihin mo ng personal sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa Kanya, Jesus, magmulang sa umagang ito, magmula sa araw na ito, ikaw na ang unahin ko sa buhay mo. Sige pa, sabihin mo sa kanya personally, Lord, ikaw na. Ikaw na mauuna sa buhay ko, Panginoon. Ano, sabihin mo sa kanya, make it personal. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, hindi, ka, hindi kami papayag. Sa so, umaga ito, hindi ka namin maranasan. Lord, we want to feel your presence. We want to feel your presence. The true, the real presence of our God and our King. Jesus, we want to feel your presence this morning. Oh, hallelujah.